LDK 2030. Sveiki, laisvosios bangos klausytojai. Pradedame laidų ratą LDK 2030. E, mūsų pašnekovas yra Aivoras Lileika, tyrėjas, kaip jis pats save pristato ir jį kalbinu aš, Arūnas Brazauskas. Na ir pirmasis klausimas Aivarui yra, kodėl LDK ir kodėl 2030? Iš tikrųjų buvo, galvojom, e, kaip prieš tai buvusi laidų ratą žiauri tikrovę paversti tokiu teigiamesniu reiškiniu, pozityvesniu. Ir e, ta žiauri tikrovė galbūt kažkiek tai, kurioje, sakykime, kasdienybėje mes susidurėm pakankamai, ypač masinėse informacijos priemonėse, nežiūrint, kad ir graži tikrovė yra. Bet pasižiūrėjau, kad turi būti inkaras, kuris mus veža į ateitį. Ir tur, matomai tol, kol mes kaip asmenys, kaip piliečiai, kaip uh, žmonės bendrai, kaip visuomenė nesutarsim, kas mes buvom praeiti, kas mes esam dabarti ir kas mes būsim ateity, mes neturėsime, taip sakant, to inkaro, kuris mus veža. Dabar dėl tų inkarų, ratų ir kitų dalykų. Na, štai žodis ratas jis reiškia sukimas į ratų. Kiek supratau, tai yra bandymas sulietuvinti žodį ciklas. Bet iš tikrųjų istorija jinai taip jau norima, kad jinai eitų į priekį, o nesisukiotų ratų. Bet vis dėlto pavadinimas LDK, kur aš išvelgiu Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, e, to pavadinimo santrumpa, tarsi mus gražina atgal į tos laikus, kurie buvo. Taigi turim ratą. Tai kaip čia vis dėlto yra su tais istorijos ratais ir su LDK? E, labai gražiai pasakėt, ratas. Iš tikrųjų, mašina be ratų nevažiuoja. E, kaip ir gyvenimas nevyksta be papročių rato kažkokio, tai ar be įpročių rato, kur kiekvienas atsikeliam, išsiplaunam dantis, e, susišukuojam ir dėl didžiąją dalim. Dantų pastos dangtelė, taip, o gal geriau iš viso obolių atstų švelniai vandenį atskėdė. O geras patarimas. <laughs> ir, žodžiu, <clears throat> yra ratas tam tikrų papročių ir įpročių, kurie kuria mūsų kasdienybę ir ties kuriais mes nesusimastome. Ir tai, kas mes esame šiandien, mes iš tikrųjų esame dalinai ir tos praeities ratose tame vežime. <laughs> Aivarai, jeigu teisingai supratau, pakeitę kelis ratukus, mes galėsim paskui keisti didesnius ratukus, dar didesnius ir tada mūsų istorija galbūt pradės rėdėti ratais kita kryptim. Matomai, aš trupučiuką vėl kitaip žiūriu, kadangi šitų ratų istorijos tu jau nebepakeisi kaip ir praeities, mes galim tik pakeisti to vežimo kryptį, kurią judame. Todėl, ratai seni, kryptis nauja. Taip, ratai iš nesudylami kaip ta Eglė Žalčių karalienė, kuri ten buvo užduotis geležinės kurpės, kurias tu turi sudėti. Jo, ir neš, lygiai taip pat mes, kiekvienas šios valstybės gyventojas, turime tos ratus, kurių mes nieko met nesudėvėsim, bet kurie mūsų sudėvės, tai yra ratas. Na, e, ratas ačiū, įpračių, ačiū ratui už <laughs> tai, ką jisai su manim padarys. Ir e, dar vienas yra atsitiktinumas, neatsitiktinumas, bet senąją sanskrito kalba. E, RTU ar beritų yra e, papročių ir e, teisinis savadas, pavadinkim taip. Rtų, rytų ritualas. Taip, tai yra sėtina su tom ir todėl šitos laidos, aš taip įsivaizduoju, kad tai gausis vis tiek sąveika mūsų visų, su savimis pačiais, su savo praeitim, su savo dabartim ir galimai tas e, galbūt inkaras, kur mūsų dugną traukia, galbūt nebūtinai dangų patrauks, bet link žemės tikrai. E, Aivarai, mes ratuku e, patrypčiojom, pasisukiojom aplink pradinę temą šitų paskaitų rato, bet gal jau laikas mums būtų tiesių taikymų važiuoti į priekį tavais ratais. Tai gal primint, norėtųsi išsamesnio koncepcijos dėstymo. Jo, taip ir e, labai geras palyginimas gavosi su tais ratais, nors e, turėjau omeny galbūt daugiau istorinį kažkokį tai bagažą, tai pavadinkim, arba turtą, kurį mes turime. Ir vienas, kas akivaizdu, kad jeigu tu nesi vairuotoja šitam vežime, e, jeigu tu to vežimo arba automobilio, tai pavadinkim, su tais ratais pats nekūrei, tu esi tiesiog arba nuomininkas, arba e, šiaip e, žmogus, kuris gavo dovanai kažką tai ir nelabai supranta, ką davo. Tai taip ir mūsų valstybė, taip ir mūsų tauta yra lyg medis. Ir jeigu medis yra be šaknų, tai jis yra tiesiog lenta kito sukalstame karste. Tai šiuo atveju į mūsų valstybę pasižiūrėjus, mes galim pasižiūrėti, kaip mes ieškom prieglopšio vakaruose, kaip mes ieškome prieglopšio rytuose. Ir tai prasideda nuo tų galimai laikų, e, kai E, prarandam kažkokią tai savasties gabalą, e, savo šaknų ir glaustomės tada. Ir tos e, mintis, kurias mes čia kartu pabandysim gildenti, yra dalinai įtakotos dviejų dalykų pas manęs, kaip ir bendra istorija. Tai yra e, du mato vienetai tikrovės, istorinės tikrovės. Vienas yra chronas. E, laikas, laikas. Tai yra laiko vienetai. Ir E, kitas yra kairas, tai yra galimybės arba kokybė. Ir e, tik tai šitos du sudėjus mes turime tą gyvatos kiaušinį, E, e, gyvybę arba gyvatę, kuri veja Man kiaušinį. Tiesiog aš matau, o klausytojai nemato, kai Paivaras e, daro pirštų spiralinį judesį ir man jau vaidenasi DNK spiralės arba kokios nors kitokios gyvatės, kurios, kurios vejasi apie pagaikštį, kuris galbūt yra stuburas, galbūt pasaulio medis, nežinau kas tai yra. Tai gal truputėlį apie tą gyvatos kiaušinį, vis dėlto tai metafora aura, ar tai tam tikra savokų sistema? Tai yra savokų sistema, galim pavadinti, e, kuri mm, buvo, sakykime, ir yra iki pačiai dienai susiformavusi tam senajam pasaulyje, iki krikščioniškame, ant visiškai kitų galbūt e, ne linijinio laiko, o būtent ant laiko kaip apskritimo, kaip rato, kuriame e, ne tai, kad ciklais viskas kartojas, o kokybiškai auga kiekvieną kartą, jeigu visam šitam e, gyvybę, sakykime, vejančiam reiškiniui, kuris susideda iš Chronoso ir Kairoso, e, lydi jos dvi moteris visą laiką. Dabar prasme, tai nėra du vyrai atsitiktinai, bet jos lydi dvi moteris. Ir Chrono palidovė visą laiką būdavo, arba Kurono galim šiek tiek sulietuvinti. E, kuronas, Kuronas, taip. man tai laivas. Šiaip senasis ne, pavadinimas pavadinimo, žinau. Kur, kurienas, kuronas. Labai teisingai, tai yra senasis Nemono pavadinimas ir šitose laidose mes pasieksime tą tašką, kur 17 amžiaus žemėlapiuose Nemunas dar vadinamas Chrono upe. Lietuvos didžiosios kunigaikštysės žemėmis galime iš tikrųjų pamatyti e, Chronon, nu, ne man. Tai, žodžiu, e, irgi savotiškai susisieja su mumis, bet Chrono palidovė, to, to Kurono, sakykime, kūrybos, e, kaip ir kiekvieno čia turbūt klausytojo, palidovė yra neišvengiamybė. Ir būtent, būtinumas, būtinybė. Jo, būtinybė neišvengiamybė. Kai tu pradedi kurti, tu neišvengiamai pradedi saveikauti su tikrove ir tada visą tai dalydami mes kūrėme e, tą gyvybės lūkštą, kuris yra užpildytas e, jau ne chronologijos o kokybės, kuris susideda iš e, ideologijų, susideda iš religijų, iš politinių sampratų, iš filosofinių sampratų, iš kultūrinių. Ir kiekvienas išorinis, sakykime, žmogus, tauta, valstybė yra pavaldi tam išoriniam, chronologiniam, bet tas kairasas yra turinys, turinys, kuris e, apsprendžia, kas tame kiaušinėje. Ar jisai supuvęs, ar iš jo iš viso išsiris kokybiškai naujas darinys viščiukas, sakykime. Tai ir pagrindiniai e, mūsų e, įvaizdžiai iki krikščioniškai Lietuvoje, dabar kaip tik artėja E, praėjo Velykos ir mes visi daužėm tos kiaušinius ir denome kaip gyvybės. Ir daužėm tai... krūvą galimybių. Taip, tai tiesiog tai yra galimybė. Kas iš to kiaušinio išsirys, iš tikrųjų priklauso nuo mūsų visų. Todėl ir laidos LDK 2030, nes aš tikiu, kad Kiekvienas klausytojas aktyviai dalyvaus, yra Facebook'e sukurtas ir tinklapis e, 2030.ldk ir aš manau, kad tos laidos taps daugiau interaktyvios, kur sąveikoje mūsų visų mes galimai turėsime... Tos spiralės galbūt pradės suktis kitaip, kiekvieno klausytojo e, ir galvoj, <laughs> ir nu, gal, aplinkoj, ir galimai daug, valstybė. daugelio galvos, na, vienai par kitai panašios į kiaušinį, pačia gražiausia. Taip, taip. Mm, prasme. Kaip ir žemė žemė. Kaip ir žemė, bet taip jinai turi dar netgi specialų pavadinimą, tas, tas žemės kūnas geoidas, nes į nieką nėra panašus daugiau tas kiaušinis. Taip, tai va, ir e, būtent tas geoidas, kaip jūs gerai paminėjote, ir tokį, kokį pavydalą mes įsivaizduojame, tai sakykime, žodis geopolitika įtakoja mūsų sampratas, o geopolitika tai yra žemės valdymas. Ir va tas žemėlapis, arba tie geoidai, kiaušiniai, kurie pas mus iš apačios dažnai į galvą permetami, <laughs> nors turėtų galimai būti tam toj vietai, kur priklauso ir kurti gyvybę, o ne e, suspaudę galvą kelti tos skausmus, tai yra labai paprastas dalykas. Žiūrėkite, šiandien yra Lietuvos Respublika ir aš tik pasakau, mes iš karto įsivaizduojam, kad Lietuvos Respublikos sienos yra baigėsi ties e, žemai, e, ties Kalvarija, baigėsi baigėsi. Na nu, taip, kaip, kaip nupiešta žemėlapyje. Nu, nu taip. Ir tai pasirodo, sienų tai iš tikrųjų nėra. Na, e, Viskas yra tik tai nenamos, mūsų galvo, jo, bet, bet mes jas įsivaizduojame. Arba vabalėliui, arba nėra. kiškučiui, jo, tai yra sienų mūsų nėra. vaizdinių pasaulis. Tai yra ta e, žemėlapį, mentalinį žemėlapį. E, iš vienos pusės mes atsinešam, iš vienos pusės mums yra įteigiama ir iš kitos pusės mes kaip sąmoningi asmenys dalyvaujame kurdami tiek savo asmeninę naudą ir asmeninę erdvę veiklai, tiek ir kitiems. Ir e, tos laidos, aš taip manau, padės e, galbūt tą mentalinį žemėlapį, e, kurį mes įsivaizduojam labai siaurai šiai dienai, ir jisai pamažu vis siaurėja ir siaurėja, e, kaip po tokį kokybės žemėlapį galimai, kur to lūkšto sienos buvo, sakykime, tiksliai žinomi ir prie Jodosios jūros, ir prie Baltijos jūros, ir e, čia visai neseniai buvo, teko dalyvauti vienam renginį, kur žmonės atsistoja, kaimelių vienam sako, Lietuva ir Vengrija sako, Taigi siena Lietuvos Vengrijos, sako, kaip čia gali būti. Buvo laikas, kai buvo ir e, Lietuvos Vengrijos siena e, taip, sunkiai taip, taip, <laughs> suvokiami dalykai. Bet tai yra tas mentalinis žemėlapis, kurio mes nesuvokia, mes nesuvoksim, kieno mašinai sėdim, kokioj mašinai, kokie to mašinos ratai ir kas yra tas tikrasis vairuotojas e, viso to įrenginio. Ar mes kalbėsime apie tuos vairuotojus, kurie galbūt vairuoja dabartinę Lietuvos Respubliką? Aš ne visai noriu sukurti tokį įspūdį, kad čia klausiu apie samokslo teorijas kokias nors, bet tie vairuotojai gali būti ir idėjos tam tikros, tam tikri seniratai, seniprietarai, Mm, senos pažiūros ir taip toliau. E, matot, jeigu pažiūrėsime, kiek lietuvių e, asmenybių lemia, sakykime, Europos ekonominį gyvenimą, ar be geopolitinį, ar be filosofinį, ar be kitokį, e, mes vargiai suskaičiuosime bent dešimt vienetų, o gal net ir E, dar mažiau turime, tai e, iš tikrųjų mes esam sudedamoji dalis tam tikrų reiškinių ir jeigu tai vardinama kaip tarp rytų ir vakarų, aš visgi to neįvardinčiau kaip tarp rytų ir tarp vakarų, e, nes jeigu paimsim Gedimino koncepciją, sampratas, kurisai pabandė kaip tik apjungti visus rytus vakarus, o iš tikrųjų tik tai e, bizantiškąją e, Romos ideologiją, vatikaniškąją arba katalikiškąją Romos ideologiją vienoje valstybėje, kur pasakė, kad aš sukursiu taiką ir tokį pasaulį, apie kokį krikščionis net negali pasvajoti. Tai buvo konceptas, kur be prieš priešos ideologijos imame kaip e, visuomenės arba kaip asmens tarnai, bet ne priešingai. Tai e, yra labai svarbu suvokti, kad e, tauta, asmuo gyvena ne dėl ekonominės sistemos arba dėl istorinės netgi kažkokios sistemos. Ir ekonominė sistema arba istorinės arba šiaip kažkokios sistemos negyvena dėl tik tai kažkokių materialinių ar piniginių vertybių, bet yra viskas priešingai. Yra pinigai, kapitalas, e, visos tos ideologijos tarnauja tai ūkiniai, ekonominiai sistemai, Na, kuris susideda. Kartais, kartais tarnauja, kartais netarnauja. E, o kaip... ekonominė sistema tarnauja tautai ir asmenį. Ir jeigu tai yra sukeičiama vietomis, tai šiuo atveju mano nuomonė, mano, čia jau galimai bus daug ginčių, mano Gediminas bandė pastatyti nu, pastatyti prieš prie savo. Kitaip tariant, kitaip tariant Gediminas gali būti mums šioks toks e, pavyzdys, rodantis mums kelią į ateitį. Apie tai pakalbėsime kitoje mūsų laidos dalyje. LDK 2030 Mėly laisvosios bangos klausytojai, džiugu, kad jūs su mumis, jūs klausote paskaitų rato, kaip jį įvardijo paskaitų autorius Aivaras Lileika, paskaitų rato LDK 2030. Ir su jumis esu aš, Arūnas Brazauskas, kuris bando Aivaro mintį suprasti. Ankstesnėje e, paskaitų dalyje mes kalbėjome apie asmenys, tiksliau apie vieną asmenį, mm, Gediminą, kuris yra tarsi kelrodis savo, savo pažiūrom, savo ideologijais gali būti mums tam tikrų vedlių į ateitį. Aivaro nuomonė tokių žmonių yra daugiau. Taip, e, tie žmonės, e, aš dabar paimsiu kaip palyginimui prieš pakalbėdamas apie konkrečius asmenis, e, šiokia tokia politinė teorija, šiaip pats žodis politėja yra graikų savoka, e, kilusi iš e, polis ir sakykime, miesto valdymas, arba gyvenvietės, arba pilies vertimas, valdymas. Ir galimas vertimas politėjas tiesiogiai lietuviška būtų kaip pilietyje, nes polis atitinka mm, lietuvišką pilietyje. Pili. pilietyje. Jo, o mes e, versdami iš e, e, latiniško respublika, kuris daugiau atitinka bendruomenę arba bendrabutį, galim tai pasakyti, praranda tą žavisi, kuris suskamba Platono, originalė beje rašosi ne Platonas, o Platys. Jeigu pasižiūrėsite. Plato. Platys platys. Taip, originalė, e, graikiškam, e, senąją graikų kalbą jis yra platys. E, ir jo knygoje e, Politėja, kur lietuviškai skambėtų kaip pilietė, yra vienas galbūt iš konceptų apie asmenis, kuriuos mes galime prileisti prie valdymo. Na taip, jie turi būti ypatingos kokybės vis dėlto. E, taip, ir yra palyginimas apie urvą, Platono urvą, kuriame yra asmenys, žmonės, kurie pakliuvę į kvailyščių kažkokių tai vaizdinių spastus e, kuriems rodomas cirkas, kuriems kažkoks tai šešėlių teatras rodomas, kurie aptarinėja, rodomas lėlės. Ir tik tai mąstantis, tik tai e, asmenybę išsiugdęs asmo, asmeniškumą kažkokį asmeninį požiūrį, sugebantis jį pagrysti ir apginti, jisai pradeda būsti iš to bendro sapno, kurį jisai sapnuoja nežinodamas kodėl ir nesupranta, kodėl jis tą daro. Ir Tada jisai patiria tikrovę ir lietai atveria duris proto dėka ir taip liks svagūno sluoksnius, jis pradeda lupinėti tą tikrovę, pastebėdamas, kur čia lėlės, kur čia šešėliai, kur čia tie didėjai lėlininkai ir lietai, lietai jis kyla link E, to, sakykime, tikrovės kažkokios tai sampratos. Ir tik ją patyręs, tą tikrovę, anapus urvo, kur suvokia, kad tai, ką mes čia sukūrėm, iš tikrųjų yra papročiai daugiau ir įpročiai, e, ją suvokęs asmo gali tapti to visuomenės tarnu. Ir tačiau jis turi irgi įsisamoninti, kad su tais aplinkiniais <laughs> e, apie pokytį bus labai sudėtinga kalbėti, nes jie jau yra įpratę. Aštuntą eiti darbą, sakykime, penktą grįžti, gyvenimą matuoti valandomis, kai, sakykime, dar visai neseniai pas mūsų mačiutės matavo menuliais. Tai yra energijomis, kurios įtakoja gamtą ir čia laikas sė, čia laikas ar, čia laikas pjaut, laikrodžiai trupučiuką kitą funkciją atliko. Tai šiuo atveju e, tie žmonės, kurie įtakojo visuomenė mūsų istorijai e, yra labai daug e, ir kiekvienam šimtmetyje bent kelis atrasime. E, tai pavyzdžiui, jeigu paimsime e, visiškai nesenus įvykius, tai neseni įvykiai man tai yra prieš gerą nepilną šimtmetį, tai Basanavičiaus, sakykime, tasai sugrįžimas iš Bulgarijos ir bandymas e, atgaivinti tai, kas buvo beveik išnygę, tą lietuvybę, tą Lietuvos didybę kažkokią tai mistinę. Kudirka, kuris tautinę giesmę parašė ir iš Olaus Lenko filo, taip sakykime, pavirko lietofilų. E, paimkime E, valančių, kuris suvokęs e, alkoholizmo žalą, pakvietė visą tautą burtis prie blaivybės ir tas neginkluotas pasipriešinimas okupaciniai sistemai šiek tiek aplenkė ir Radžyvą Gandį, sakykime, netgi pagal priemonės, kaip viskas buvo pasiūlyta. E, paimkim tada Koščiušką, kuris atstatinėjo valstybę ir laidų metu mes paskaitysim Lietuvos vyriausybės lietuvišką kreipimąsi 1794 metų į gyventojus. E, kad gintų toliau savo laisvę. E, pažiūrėkime į Daugšą, į Donelaitį, e, pagaliau, net jeigu į Gediminą atžiūrėjom, mes pasižiūrėsim, e, tai nustepsim pamatę, kad už Gedimino visų veiksmų iš tikrųjų stovi, jeigu imti tą legendinę, taip sakykime, mitologinę dalį, mes nustepsim, kad iš tikrųjų stovi žinys lysdeika, kur Gediminas tik sapnuoja o e, Lizdeika aiškina, ką jisai turi daryti. Tai gal tas e, pasakojimas apie, apie Gedimino sapną tai yra e, toks būdas priminti, pasakyti, perteikti tiems, kas supranta, idėją, jog Lizdika buvo tarsi toks, na, pas mus sakoma, pilkasis kardinolas, bet iš tikrųjų ta, tam tikras, na, tarpininkas tarp, tarp Gidimino ir... Bet tai, ką jie kūrė, e, nežiūrint kas ir ką kūrė, bet kad jie sutarė ir kūrė sutardami, mes matom, kad to pasiekoje mes turime kūrinius, kurie išsilaikė ne vieną šimtmetį, kai mes kūrėm nesutardami ir tik tai, sakykime, asmeninį tą gerbuvę, tada mes e, tikrai tikrovėje nebeturime tautos. E, mes turime galbūt stiprių kažkokių tai asmenybių, e, kultą reiškinį, bet su tai asmenybėm viskas ir baigėsi. Jeigu mes pasižiūrėsim, kiek paliko, pavyzdžiui, stiprios tokios asmenybės kaip Brazauskas politinių mokinių, e, arba ir gerbiamas ponas Landsbergis, e, kiek yra politinių asmenų. E, Na, ir vienas, ir kitas, jisai veikia konkurenciniai aplinkoje. Tai apie ką aš ir kalbu. Vargu ar mokinystė ten buvo toks jau labai leng, lengvas dalykas. Ir siekiamas dalykas. Ir siekiamas, jo, tai daugiau galbūt gynybinės kažkokios įtakos kovos, dalinantis kažką tai, bet uh, Tauta yra vienas iš įdomiausių e, savokų, e, kurią mes galime atrasti senoji graikų kalboje, galime atrasti senoji keltų kalboje ir senoji lietuvių kalboje ir beje sanskrita berots yra taip pat ta savoka vartojama. Tai mano samprata, pati kalba yra sąveikų su tikrovė kalba. Ir e, ta kalba yra kaip susitarimų kaip instrukcijų rinkinys apie tikrovę. Ir jeigu mes nesutarsime, mes niekada neturėsim tautos. Tai mano samprata, e, kuri gali būti ir klaidinga, bet pa, pažadinkim vaizduotę, sakykim, šiek tiek. Tai kai aš ištesiu e, šimtą litų tau, Arūnai. Na, <laughs> Mes... Tai yra menami šim... šim... <laughs> Jo, menama šimtas litų, nes tai? e, galiu paliūdyti, kad šimto litų šiame metu. Tai. Jo. Bet tai būtų malonu. Jo, ir... Tauta ir įvyksta tauta. Tauta yra dalybos. E, ir va ta energetinė, e, sakykime, ir materialinė, ir kitokia dalybos ir kuria jam. Ir tame sutarime, jeigu tai yra konceptas arba samprata, kuri užtikrina gyvybingumą, jinai įsitvirtina ir pradeda e, skleistis gyvybės žiedais, pradeda skleistis to kairosų, sakykime, kur tas kiaušinio lūkštas e, užsipildo staiga to turiniu, iš kurio po to žiūrim, kas kažkas, kažkas gražaus gali ir atsirasti. <laughs> jo, bet tai mes turime e, nebėgti nuo tų reiškinių, bet priešingai jungtis. Ir šiai dienai mes, jeigu pasižiūrėsime į Lietuvą, į tą emigracijos mastą, į savižudybę e, mastą, alkoholio, alkoholio sakykime, suvartojamus mastus, mes matome, kad neturėdami, nesutardami, kas mes būsim ateityje. E, visiškai mūsų praeitis baigėsi ties 2009 metais, nežiūrint, kad oficialioji, tai pavadinkime, Na, taip, o prasideda, prasideda nuo žmogžudystės, <laughs> nuo, nuo pranešimo. Jo, ir tai nuo apie... kriminalinės kronikos, nuo, <laughs> nuo kriminalinės. <laughs> kronikos, katalikų pasaulio kriminalinės kronikos apie tai, kad kažkokį tai asmenį, kuris pažeidė vietinius įstatymus, nubaudė už vietinį įstatymų mirties bausmę. Gal... Taip, tai čia dar ge geresnė interpretacija. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Kai taip. aš pasakiau, kad kriminalinė kronika, aš buvau ne visai teisus, nes e, e, tas, tas, Kanalai. tas, tas Brandenburgo. <laughs> ir, <laughs> Šventasis, Bonifaz. vėliau tapęs, jisai, jisai iš tikrųjų pažeidė įstatymus, jis buvo perspėtas ir po to, kai jo taip, ne, taip, nepaklausė. Taip, taip, taip, taip, taip to... vadinasi, įstatymų sistema jau veikia. Jau veikia su įstatymais. Ten, ten teisinė valstybė, vadinkime taip. taip. Ir e, maža to, ge, žmonės tai čia gyveno ir prieš dešimt tūkstantmečių metų atgal. Taip, Tik tai tiek, kad mūsų istorija, tai va tie mentaliniai žemėlapiai, tos sampratos, labai mūsų tą istoriją sutapatina su medžiais šaknimis, įaugusiais ne mūsų aplinkoj. Ir todėl mums labai svarbus taiga pasidaro Vatikanas, labai svarbu pasidaro e, kokia Maskva, labai svarbus pasidaro koks e, karaliaučius. Briuselis. Kionigbergas, atsiprašau, čia jau neteisingai per daug mūsų šaknų žodėje karaliaučius. Jo, Briuselis tas pats. Tvanksta buvo kažkada, čia aš apie karaliaučius. E, taip, taip, taip, taip. E, tai va, prarasdami tai, E, e, mes prarandam šaknis ir tada mes tampam to kito statiniu. Ir kai žmonės nebeturi, kas juos jungia, jie staiga pradeda paliktas idėjas, tos namus, kurios statė mūsų protėviai, tokie kaip Gediminas, kaip Algirdas, kaip Kestutis, kaip e, Kazimera paimkim, kurį nors netgi Jogaila, e, Basanavičius visiškai neseni, tas pats galimai net ir Smetona kažkokias tai vizijas turėjo. Ir mes matom, kad kas 50 metų mes prarandam tą savo istoriją, kas 50 metų mums primetami vis nauji istorijos sampratos ir nauji modeliai, jeigu pasižiūrėsim. Visiškai neseniai, dar prieš 20 metų, netgi jeigu pasižiūrėt, mes turėjom visiškai kitą istorijos sampratą su visiškai kitais geopolitiniais, kultūriniais ir kitais centrais. Šiai dienai vėl istorija mes matom akivaizdžiai yra. Tai e, prieš 20 metų, liko 30 metų, Tai kaip tik, na, daug maž tas metas, apie kurį ir kalbama šių paskaitų rato pavadinime. Taip. LDK 230. <clears throat> Tai todėl norėtųsi ir iš e, klausytojų gauti klausimus ir temas, kur e, Facebook'e, e, būtent tame tinklapyje 2030.ldk, e, gali jau užduot klausimus, bus atskirai temos užvestos, kur jos išliks visiems <laughs> laikams, kol bent jau Facebook'as bus. Ir pamažu pradėti iš tikrųjų judėti ne į praeitį, praeitis jau tai praėjo, jau to nebepasieksim. Ir aš dažnai sakau, iš tikrųjų mūsų kuria ne praeitis netgi, mūsų kuria ateitis. E, tai, ką tu turi, kokį vaizdinį, e, kokį siekius turi, tai tave kuria, o ne tai, ką tavo tėvai turėjo iš vienos pusės. Bet perimti tą patirtį kažkokią, kad tu nedarytumėj klaidų, gal galimai, arba pagaliau suvoktumėj tas kokybės, arba tą kairosą pavadinkime, e, iš kurio, kuris yra baltymas, lūkštas baltymas tenai ir trinys. E, be šitų negalima iš viso net politikos žaisti ir pradėti. Todėl ir Seimo narius, e, ir vyriausybės narius irgi kviečiau į šitą laidą galbūt netiesiogiai, bet pamažu įsijungti ir tą strategiją, kurią aš tai pasižiūrėsiu, mes turėjom labai gražią, turim labai gražią lietuvišką strategiją parašę, kuri vadinasi Lietuva 2030, Lietuva 2030. Tai iš kur girdėtas pavadinimas? <laughs> jo, čia dabar kaip tik e, patvirtino visiškai neseniai ir e, gerbiamas Kubilius ir gerbiamas Kirkilas, e, kurie e, e bando nuro, siekti, kad Lietuva taptų, siekti modernę, viržlę, atvirą pasaulį, pasailinčią savo nacionalinį tapatumą šalimi ir panašiai. <clears throat> Bet, taip sakant, jeigu mes pasižiūrėsim tą pačią Ameriką, pasižiūrėsim tą pačią Rusiją, pasižiūrėsim tą patį Vatikaną, e, pasižiūrėsim tą patį Briuselį, pasižiūrėsim visas valstybės, kurios turi ypatingą geopolį, Japoniją tą pačią, Kiniją, jūs nustepsit, jie visi stovi ant mitų. Tai be abejo. Visos šitos valstybės stovi ant mitų, du mitų tipai - praeities ir ateities. Šiuo atveju stipriausiai yra Amerika, nes gyvenant visokių supermenų, steelmenų, e, batmenų ir dar kažko tai, bet tai yra varomoji jėga vaikams. E, pažiūrėkime, Rusija. Vienas iš jų nešioja savo širdelėje Supermeną. E, ja, ir e, kokią mitologiją kūrė mūsų Lietuvoje vaikus? E, ir mes pamatysim, kad tasai genderas ir <laughs> dar ten kažkokie kitokie keisti žodžiai, kurie mus primetinėjami, iš tikrųjų apiplešia daugiau mūsų savitumą, nes žodis nacionalinis jau apiplešia, e, nes lietuviškai tai būtų tautinis. Ir jeigu mes prarandam pa, pačias svarbiausias ryšius su, ryšius su tuo medžiu, ar nereikėtų tada iš karto paimti, vesti valstybinę anglų kalbą ir e, ką čia daug kankintis, paimti ir pasiskelbti vatsostinę Briuselį, naikinam vietinį Seimą, naikinam vietinę vyriausybę ir turime tą super valstybę, kurioje išnykstame kaip reiškinys. Mėly laisvosios bangos klausytojai, e, jūs klausotės radio paskaitų ciklo LDK 2030. E, Aivaras Lyleika kalbėjo apie pamatinius mintus, ant kurių pastatytos e, daugelis pakankamai stiprių ir galingų šio pasaulio valstybių - Amerika, Japonija, Kinija ir kitos. Mm, o kitoje šio paskaitų ciklo dalyje mes kalbėsime apie istorinius įvykius, kurie lėmė dabartinę Lietuvos būklę, dabartinę Lietuvos padėtį. Likite su laisvąją bangą.